Gianfranco Casaro, Microscope vastai horizontoi. Per siai atomludoi, sciencistoi malfermas pordoin al necredebla estontezzo. Quelcai homoi, shatas hobie et modeli, refari obiectoin lau malgrandigita scalo. Tiele, en iui chambroi de laboratorioi bel, vi credus esti inter personoi dedicantai sin al extrema et modelado. Ili fakte faras elektromotoroin ne pli grandain ol rugia globulo, leviloin laumezure de polvero, turbinoin maldicain kilharo dentradoin pli etain ol formico. Inspiranto de la tecnologio Liliputa, estis en 1960 la usona fizikisto Richard Phillips Feynman. Li imagis, ke oni povas realigi liliputain fabricoin, kie etai mascinoi konstruu aliajn mascinoin pli etain, kiui sia vice konstru pli etain, utiligeblain en kampoj kuraca, neurologia, spaca. Tiun novan campon de fisico oni baptis nanotecnologio. Gi relatas al microscopai structuroi mesuratai lau nanometroi, ciui estas miliardonoi de metro. Tiu nova fisic tipo, dum la octecae iaroi, cesis esti nur granda revo, cae comencis farigi malgranda realo. La shangigion ebligis nova invento, la microscopo scananta, per tunel efico, cae ebliganta vidi la atomoin de surfazzo. Gi consistas el tre ege acra pinto el tungsteno, locala de malmultai anstromoi, super la examenota surfazzo. Sendante tra la pinto tre malfortan curenton, cae usante retroactivan apparaton, oni povas teni la pinton en konstanta distanco al la surfaco atomoi. Dum la pinto movigia tien kai ren, la u i linioi creigia tridimensia bildo de la surfaco tion precisa che aperas la profilo de la atomoi quasi pakita globetaro. La scan microscopo ebligas nenurvide atomoin, sed ec ilin pluki unu posla alia, kaj lau place de loki. En 1990 esploristoi ce la laboratorio i bo mo decigis tridec quin xenon atomoin por precize arangi la literoin i bo mo. Aliai usonai esploristoi fabricis instrumenton baptitan nano manipulatoro, La microscopo akiras la bildon de la surfaco, tridimensie sendata al speciala casco. Tiu, kiu cin surmetas, spertas la sensacon troviĝi inter la atomoj kaj ilin tuši dum lokiđo. La tunel efika mikroskopo povas fakte utili kiel plur cela instrumento. Per trafa ŝanĝo de ties pintoj Same kiel će borilo, oni po vas pluki, movi, au munti ciain moleculoin, au kiel technicistoi de IBOMO, sculpti per etai orglobetoi mapon de nia lauscale unu al dec bilionoin. Ce la i bel, oni creis turbinon per metodo simila al fotogravurado, en maldica tavolo de plurcristalla silicio sur plato el silicia dioxido, oni reproductis la desegnon de dentradoi, cae la tuton mergis en banon de plasmo. La partoi nesirmitai erosiigis, dum perfecte estaris la dentradoi de la turbino. Gi ec funccias dank al malforta aerbloveto, cae havante diametron de 0,1 mm, gi estas pli malgranda ol la puncto fine de citiu linio. La applicebloi de la nanotecnologio estas senfinai. Exemple, en campo curatza, scipetoi microscopai pli etai ol homa cielo travoiagios la arterioin por elimini gluajoin el colesterolo intelligentai piloloi el la giustan quanton da medicamento en la giusta momento. Le boatoi patrolos la tutan corpon por for igi dangerain virusoin au bacterioin. Etatai accumulatoroi alterne chargos la piloin de cor stimulilo. Malgrandai sensiloi Controllos la staton de paciento dum chirurgia operatio, Nevideblai abacoi nombros linfocitoin au spermatozooin, cae per miliardoi da microcircuitoi sur etetai splitoi eble nascigios computiloi tion complexai che ele montros iuc capablon cae intelligenton hominivelain. se la just ĵus menciitaj aspektas nekredeblaj, nu jen kelkaj esploristoj celas eĉ pli malproksimen. Ili bildigas panoramoin nekredeblajn, sed embarase verŝajnajn. Automatoin kapablajn agi en el eltiri energion el glukozo kaj oksigeno sangaj, kontroli kaj rebonigi la filamentojn de dono ao elimini cancercelloin, operaciji cerboin kaj neuronoin, svarmon da nanomašinoj kapablaj realigi kopijoin desimem el crud materialoi, disigi forgetajoin lauties atomoi atomoj kaj meti en la ujojn giustain. ec etain automatoin destinitain por rearrangi la atomoin de carbon pezzo cae tiel crei brilain diamantoin. Realigoi tiai compreneble ne estos tre baldauai, cae crome ili ne estas sendangerai, malolongigita cae redactita. Merinde cae miracle, la nanotecnologio faros saman revolucion en manipulado de la materio, kian faris la computiloi en manipulado de informoi, kai nun ni conatigiu cun kiu gloras la arton.